Deuteronomio, Kabanata 33 Ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. Sampung libong anghel ang kanyang kasama nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod. Ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Huda ay ganito ang sinabi, Dinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Huda, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, Ang tumim ay kay Levi, ang urim ay sa tapat mong alipin, sa kanya na iyong sinubok sa masa at sa may tubig ng meriba. Higit kaniyang pinahalagahan kaysa kanyang mga magulang pati anak at kapatid, ay hindi isinaalang-alang upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Palakasin mo nawa, Yahweh, ang kanyang angkan paglilingkod niya'y iyong pahalagahan. Durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di na makabangon kailanman. Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, Mahal ka ni Yahweh at iniingatan. Sa buong maghapon, ika'y binabantayan, at sa kanyang mga balikat, ika'y mananahan. Tungkol kay Jose ay sinabi, Pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain. Sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw at mga pagkain inani sa kapanahunan. Mapupuno ng prutas, maging matandang kabuntukan ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito sapagkat sa ibang lipi, siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksalaksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan matutulad, libu-libong kawal ni Manases. Tungkol kina Zebulun at Issachar ay sinabi, Magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Issachar ay dumami ang kayamanan ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila'y buhat sa dagat at sa buhanginan sa baybay nito. Tungkol kay God ay sinabi, Purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni God. Si God ay parang leon na nagaabang at handang sumakmal ng leeg o kamay Pinili nila ang pinakamainam na lupain, lupaing nababagay sa isang pangunahin. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang ang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Tungkol kay Dan ay sinabi, Isang batang leon ang katulad ni Dan na palukso-lukso mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali ay sinabi, lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Neftali mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Tungkol kay Asher ay sinabi, higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher. Kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis ulibo ang kanyang lupain. Bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya. Mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sa mulat mula pa'y ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan, at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad. Walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan.